Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, January 2008, John chapter 11. Inde tis ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης Μαριάς και Μάρτας της αδελφής αυτής. Inde Μαριάμ η αλήψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού της εις ο αδελφός Λάζαρος η στένη. Απέστειλαν ούν οι αδελφοί λεγούσε, Κύριε, Είδε ον φιλής ασθενή, ακούσαστε ο Ιησούς, είπεν, αυτή η ασθενία ουκ εστιν προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο βιός του Θεού δι' αυτής. Ήγαπαδε ο Ιησούς την Μάρταν και την αδελφήν αυτής και τον Λαζαρόν, όσον ήκουσεν ότι ασθενή τότε μεν έμεινεν ενώ εν τόπο δύο ημεράς. Επίτα μετά τούτο λέγει της μαθητές, αγόμην εις την Ιουδαίαν παλιν, Legu sinabtui matite, ravi, nin izitunsi li thasi iudei, ke palin ni pagiseki, apekrithi Iisus, uhi dodekaorei Sintisimeras, imeras, e antis peripatienti imera, u proskopti oti to fos tu cosmu tu tu vlepi, e peripatienti nicti proskopti oti to fos ucestin in avto. Ταύτα είπεν και μετά τούτο λέγει αυτής, Λαζαρός ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι απ' το Κύριε, ή και κοιμείτε σωτήσετε. ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού, εκείνη δε έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Τότε ον είπεν αυτής ο Ιησούς παρησιά, Λάζαρος απέτανεν, και καιρό διήμας να πιστεύσετε ότι ουκ ήμιν εκεί, αλλά άγωμεν προς αυτόν. Είπεν ουν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος της συνματητές, ''Άγωμεν και εμείς να αποτάνομεν μετά αυτού, Ελτών ούν Ιησούς έβρεν αυτον τέσσαρα σίδι ημέρας έχοντα εν το μνημείο. δε Βιθανία εγγύς τόν Ιεροσολύμων ως απόστα δίον δεκαπέντε. Πολλοί δε εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς την Μάρταν και Μαριάμ, ή να τε αυτάς περί του αδελφού. Ιον Μάρτα ως ήκουσεν ότι Ιησούς έρχεται υπήντησεν αυτό, Μαριάμ δε εν το οίκο εκαθέζετο. Είπεν ούν η Μάρτα προς Ιησούν, Κύριε, Ήισοδε ουκαν απέτανε ο αδελφός μου, και νυν είδα ο Θεός αν αιτήσει τον Θεόν δοσίσει ο Θεός. Λέγει αυτοί ο Ιησούς, αναστήσετε ο αδελφός σου. Λέγει αυτό η Μάρτα, είδα ότι αναστήσετε εν τη Αναστάση εν τη εσκάτη ημέρα. Είπεν αυτοί ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Αναστασής και η ζωή, ο πιστεύον είσαι με καν αποτάνει ζήσετε, και πάσο ζών και πιστεύον είσαι με ου αποτάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, εγώ πεπιστεύκα ότι εσύ ο Χριστός ο βιός του Θεού, ο εις των κόσμων ερχόμενος. Και τούτο υπούσα απίλτεν και εφώνησαν Μαριάμ την αδελφίνα της λάτρα, είπασα, ο διδάσκαλος πάρεστην και φωνήσε. Εκείνη δε ως ήκουσεν η γέρτη ταχύ και ήρκετο προς αυτόν. Ούποδε ελελίτη ο Ιησούς εις την κόμην, αλλήνεται εν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρτα. Ιουν Ιουδαίοι, ιόντες μεταυτής εν τη οικία και παραμυτούμενοι αυτήν, Ιδόντες την Μαριάμ ότι ταχαίως ανέστη και εξήλτεν, οικολούτησαν αυτοί, δοξάντες ότι υπάγει εις το μνημείον εν ακλαύσει εκεί. Ιουν Μαριάμ ως ήλτεν όπου είναι Ιησούς, ήλουσα αυτον, έπεσεν αυτού προς τους πόδας, λέγουσα αυτό. Κύριε, ίσοδε ουκαν μου απέτανεν ο αδελφός, Ιησούσουν ως είδεν αυτήν κλαίουσαν, και τους συνελτώντας αυτοί Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυνήσαν το το πνεύματι και εταράξενε αυτόν και είπεν, «Πού τεθήκατε αυτόν» λέγουσιν αυτό, «Κύριε, ερκού και είδε» εντάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον ούν Ιουδαίοι, είδε πως εφίλει αυτόν, την δε εξ αυτόν είπαν, ουκ δυνατό ούτως ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού ποιήσε να και ούτως μία ποτάνη, Ιησούς ουν πάλιν εμβρεμόμενος εν εαυτό έρχεται εις το μνημείον, ειν σπίλιον και λίθο επεκείτο επαυτό, Λέγει ο Ιησούς, αράτε των λίθων, λέγει αυτό η αδελφή του το Μάρτα, Κύριε, ιδιώζει τεταρτέω καρέστην. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ουκ υπονσεί εάν πιστεύσει όψη την δόξαν του Θεού, ήραν ούν των λιθών, ότι Ιησούς ήρεν τους οφθαλμούς ανώ και είπεν, «Πάτερ, ευχαριστώ σοι ότι ήκουσάς μου. Εγώ δι είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά διά των οχλών των περιεστώτα είπων, ή να ότι σύμια πέστηλας. Και ταύτα είπων φωνή μεγάλη εκραυγάσεν, «Λάζαρε, δε βρω Εξήλθεν ο τεπνικός δεδεμένος τους πόδας και τας κύρας κυρίες και οι όψης απ' του σουδαρίου περιεδέδετο. Λέγει ο Ιησούς αυτής, λύσατε αυτόν και αφέτε αυτόν υπάγγιν. Πολλοί Πολύον εκ των Ιουδαίων οι ελτώντες προς την Μαριάμ και θεασάμνεοποίησεν επίστευσαν εις αυτόν Τιν έστε εξ αυτών απίλτον προς τους Φαρισαίους και είπαν αυτοί εν Ιησούς. Συνήγαγον ουν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνέδριον και έλεγον. Τι ποιούμεν ότι ούτως ο άνθρωπος πολλαποιεί για να φομεν αυτον ούτως πάντες πιστεύσους εν εις αυτον, και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρρούσιν ημών και των τοπών και το έθνος. Είστε τις εξ αυτον και αφάς, του αυτού εκείνου, είπεν αυτοίς, ημείς ουκ είδατε ουδέν, Ούτε λογίζεστε ότι συμφερήμην να είσαι άνθρωπος αποτανεί υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απολύτε. Τούτο δε αφι' αυτού ουκ είπεν, αλλά αρκερεύσον του ενι αυτού εκείνου, επροφήτευσεν ότι έμελεν Ιησούς από την υπέρ του έθνους, και ουκ υπέρ του έθνους μόνον, αλλά είναι και τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα συναγάγει εισέν. Απεκίνης ουν της ημέρας εβουλεύσαν το αποκτήνωσιν αυτον ο ούν Ιησούς ουκέτη παρησία περί επάτη εν της Ιουδαίης, αλλά απίλτεν εκείθεν εις την κόραν εγγύς τη ρήμο εις Εφραήμ λεγόμενην πόλην, κακή έμεινεν μετά των ματιτών, ίνδε εγγύς το Πάσκα των Ιουδαίων, και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα εκ της κόρας πρώτου Πάσκα ή να αγνίσωσιν εαυτούς. Εζήτουν ούν τον Ιησούν και έλεγον με τα εν το γερό εστικότες, τι δοκίμην, ότι ούμι έλτι εις την εορτήν, de docisande de Yarkieris che i farisei e antis gnopou estin minisi opos piasos in